Beraz, irungo Moskuko jaie buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan eta horretarako, bueno, ba, amaia daukagu gurean, keixo amaia, egunon? Keixo, egunon, bai. Bueno, eh, Moskuko e, jaiak e, aipatzen ditugu, e, baina, bueno, esan beharra dugu, nahiz eta, e, er, bueno, ba, hausoko bestak hau e, diren, urtean zehar ekimen eta jarduera batzuk egin behar dira, gehien bat, ba, pentsatzen dut, ez, autofinantziazioaren bide horretan, bueno, ba, pauso batzuk ematen joateko, edo, edo bat, e, eh, azte buru honetan, antolatu ditu zuten itzordoi buruz, eh, xetasunak aipatu aurretik zen, ba, pixka bat, esatera zergatik, ez, antolatzen zuten. Bai ez, ba, hori da, zuk esan duzuna, azkenean gure oinarria autogestiba eta autofinantzezioa da, eta beraz, bueno, ba, normalean jaietan zehar, eh, lortu izaten dugu finantzazio nahikoa, horrengo urteko jaiak E, egin alizateko edo, baina aurten eskaz joan dira, eta bueno, egun gehiago antolatu ditugu, kontua da, bueno, diru aldetikan e, pixkat eskaz gabiltzala, eta aurten jaiak egin nahi baldin baditugu, ba, diru alortu behar dugula. Eta orduan horretan hasi gara, eta e, buru honetarako, larun bat honetarako, ba, festa, festa handi bat antolatu dugu, eta eta hori ba, jendaren parte hartzea behar dugu, jai horiek aurrera ateralizateko ez. Mm -hmm. ba, guazen, aipatzera bizkabal, larun bat honetan e, izango duguna. Ba, bueno, hasiko gara goizian goizetikan, e, babarrona da bat eukiko dugu eguerdiko ordu bitan hasiko dena e, Azia Kulturzentroan, hori baino lehen e, noski ba, barra eta Aziako barra e, irekiagongo da nahi duenak ba, pote bat hartu dezan. Gero babarruna den ondoren e, eh, estepi eta mountain Sound, sound eh, e, etorriko dira, bosta kaldera edo hasiko dira, zazpia kaldera arte edo, hasian bertan egongo gara hor, badantzan eta nahi duguna egiten. Eta gero hortik ja, alak kasitarantza abiatuko gara, eta bertan ba, DJ maratoi bat ospatuko dugu, zortzia kaldera. Mhm, ba, bestan jarrituko du, e, eh, lakasita gaztetxean DJ maratoi batekin ez da? Bai, hori da. E, bueno, babarrunadarako txartelak eta e, bueno, amaboste euroan daude salgai e, Moskuko taberna desberdinetan e, ba, kabigorrin, azian, e, silver deporren, eskinan eta aian e, eh, topatu ditzazkezue. Eta ma boste euro hoiekin gero lakasitarako e, sarrera ere ba, barne dago. Eta ba, babarruna dara etorri ezin duen edo eta lakasitara joan nahi duen arentzako, mm-hmm. ba, boste euroan bertan eukiko du sarrera. Mm -hmm. Ongi, DJ ipatuko dugu, ja bukatzeko, hor e, irungo lakasita gaztetxean izango dugula, gaueko sortziretatik e, aurrera pixka bat izango dugu bertan? Ba, bueno, saiatu gara gustu desberdinak eta e, ekartzen edo, eta, bueno, DJ, DJ eh, desberdinak ekiko ditugu, ba, batzuek regia jorratuko dute pixka bat gehiago, beste batzuek, ba, bueno, ba, rockeroago, beste batzuek elektronikoago, ekiko ditugu, e, alde batetikan e, selekta munda etorriko da, gero e, reparation zere egongo dira, ba, gazte txenda gazte batzuk, e, e, beraiek ere harrituko dira pintsatzen. Mhm. Lola Frigida eta leku ere egongo dira, e, ere bertan egongo da, nian ere bertan e, hasiko e, da, izango da bere lehenengo pintxada, eta gero ba Bontzumitrenko eta Basterra ere bertan egongo dira hoe ja dira bai. pintsatzen. Ba, Osongi, ba ikusten dugunez, eh bueno, hor egitarago paroa, eh prestatu zutena. Endei aldia zabalduko dugu, es e, eh, gure eskualdeko bizilagun guztientzat ez dela bakarrik irundarrentzat, eh hori gogoratuko dugu. Eskualdeko bizilagun guztientzat dela, ez dakita maila zerbait gehiago gaitzeko dugun, Bai, ba, hori, azkenean eh, jendeak ulerdezan garrantzitsua dela e, auzolanean eh, egiten diren eta autogestioan egiten diren gauza guztiak jendearen beharra daukatela eta ba, Moskuko jaiek ere ba, indar beharra daukate. Azkenean gutxi batzuk ibiltzen gara hor lanean eta gustora ibiltzen gara, baina bueno, esan berra dago asamblada guztiz zirekia dela, edo zein etorri daitekela, bere ideiak e, proposatzera, dena dela ongi etorria, Eta azkenean, ba, bueno, denen artean, denontzako jaiak e, lortu nahi ditugula, eta animatu jendea, ba, bai e, honetan etortzen, e, bai inkluso, bueno, ba, elakasitan barrako turnoren bat edo osatzen, denen artean, ba, gutxi batzuek lan guztia egin ez dezaten, eta, bueno, ba, hori, agora musuko jaiak. Ba, oso, mi guzti horrekin galditzen gara maia esker mila, eh, gurean ezadatik, mila esker. Bai, zuei, esker gasko.